ta entoma peteina ptena he melita meli ergasdetai hoper ho ke fen epinemei he anthrene kai sfex blaptuzi to he kentroe malista de enochlei taktene ho oistros he mas de muia e konops ho grullos aidei He psuke estiptene campe ho canzaros tois colleois tas pterugas cae luptei coleopterosestin he pygolampis lampuris tes noctos lampae